Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den emanaldia. Egunon. Goiz Flash ilundago. Goiz Flash etxiturik dago. Goiz Flash okastaturik dago. Ez du gehiago jendearen baitan sinesten. Gogoan ditu, mundu unek bere historioan mendez mende ezagutu dituen traitzerik handienak. Traidore handien zerrenda luzia da, leleena Judas. Tu veux me payer 30 pièces d'argent. Comment savoir lequel c'est Celui que j'embrasserai est Jésus. Bai, Jesus bere laguna, bere maitsua, ogoita amar josentzat saldu zuen Judasek. Tu l'as vendu argent. Mundu honen markatu duen beste traitzaile bat ere, Filip Peten, maesala. Horroit, zer deklaratu zuen, mila behazion eta berroieko ekainaren amazazpian frantseseri. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi les moyens de mettre un terme aux hostilités. Ahalgea. Peter Maesala, Frantzia Alemaneri utzi zuena, erresistenziarik egin gabe hauen peko egon behar zela eganez. Uste ginuen, ez ginuela sekulan itxusiagorik ezagutuko, baina una, aste untan, Judas eta Petenen ondotik, munduaren martxa betiko zein duen beste traidore batek ekarri daukula historiak. Manu Merre, Aliron Bayoneko Rubi ekiparen presidenta, una sekzion duela bihaste. Je sais pas comment il faut que je le dise. Il y aura deux structures professionnelles, l'Aviron et le Biarritz Olympique la saison prochaine. Bayona eta miarritzeko profesional eta bere segituko zutela, sola saldiak elitzen zituela. Eta badakizue, haste untan zegertatu den, bi taldeen arteko talde berri xedea presentatu dute Serge Blanco, behoko presidentarekin. Judasek eta petenek egina etzen deus, Manu Merenek egindonari konparatuz, entzun, traituen oiuak. Egiteko maneraz, faltsukeria. Ez dut errango ustelkeria ez da urgun, fana faltsukeria haniz ba. Dena gibiletik egin dute, isilka, gezurra handanat eh, botata ja, prentsan eta radioan, hortako uh, manera ez dut bate maitatu. Baina nolaz da, manu meren, hola, idaia zallatu. Ez aldu miagitzeko Serge Blankok lilura arzi basoianian kasugeak mogli gaztia egin zuen bezala. Eko fioz, Se urra dena, manu merenek gaizuak ez duela pizu handirik Serge Blancoren ondoan. Hau baita, hemen rugbiaren xefa handia berdin gazaita. Nina ez don Sergio Blanco familiako gazaita eta Bayonako Merino familia nahi bezala bildu dugu. Eta goiz flasau eh, ilunasi baitugu, iriz burura dezagun. Zerem lankok badaki ere irri egin azten. Horroitze erantzuen, <laughs> aviron baiunek bere azken partida jokatu hain Et je souhaite euh, au président Mérin et à l'Évéron Bayonnais de, de, gagner et de se maintenir en, en top 14. Voilà, pour le bien du rugby au Pays Basque. c'est Iriac, Milesker Serge.